وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغى به وجهه صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Aziz kardeşlerim, okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm Hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben Müslümanların ilkiyim. Yine okumuş olduğum hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah ancak ihlas ve samimiyetle sadece kendisi için ve rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder. Kardeşlerim, şu dünya hayatında hepimiz her gün imanımızla, ibadetimizle, amelimizle, sözümüzle, işimizle, yapıp ettiklerimizle hasılı her halimizde ihlas ve samimiyet sınavına tabi tutulmaktayız. Kalplerine hakiki imanı, Allah ve Peygamber sevgisini yerleştirebilen gönül ve gönül kâbesindeki putları kırabilen iman ve istikamet sahibi imanların imanını gereği gibi yaşayabilen kullar ihlas sahibi kullardır. Ancak böyle iman sahipleri yüce davalarının sahibi olabilirler, insanı olabilirler. Aziz kardeşlerim, kalbin ameli olan niyetleriniz ihlasla buluşmadan asla kurtuluşa eremeyiz. Kalbimizi ve nefsimizi riyadan yani gösterişten nifaktan, iki yüzlülükten, gösterişten, ucuptan, sumadan, kibirden, kendini beğenmişlikten, yalandan, iftiradan, hasaten bencillikten ve gıybetten, kinden, öfkeden, nefretten arındırmadıkça ihlasa ermemiz mümkün değil. İbadet ve kulluğu dünyanın mihver yapmadıkça, her ibadete sevap, her başarıya takdir, her iyiye teşekkür bekleyip gönlümüzü dünyaya ve dünyalıklara, makam ve mevkilere, çıkar ve menfaatlere bağladığımız müddetçe ihlas ve samimiyete kavuşamayız. Unutmayalım ki dünyevileşme hastalığı insanda ne ihlas bırakır ne de samimiyet. Ne Allah rızası bırakır ne de Allah'ın rızasını. İhlastan uzak amellerin dışı süslüdür. Fakat içi boştur. İhlas ve samimiyetten uzak toplumlar, güvensizliğin hakim olduğu suç ve günahların, aldatma ve aldanmanın en çok olduğu toplumlardır. Aziz kardeşlerim, bizler ancak bıçak kemiğe dayandığında, gemi dalgalarla boğuştuğunda, uçak türbülansa girdiğinde, ateş komşudan geçip bizim bacayı sardığında Rabbimizi hatırlıyoruz. O zaman ihlas ve o zaman ihlas kıvamında Rabbimize yalvarıyoruz. Sözler verip adaklar sıralıyoruz. Fakat bu haller geçtiğinde verdiğimiz bütün sözleri hemen unutuveriyoruz. Oysa bilelim ki Allah katında amellerin az veya çok olması değil, sürekli ve ihlasla yapılmış olması değerlidir. Ve yine bilelim ki Allah'ın azabından yalnızca ihlaslı kulları kurtulabileceklerdir. Ahirette kullara amellerinin karşılığı verildiği zaman riyakarlara şöyle seslenilecektir. Dünyada kendilerine riyakarlık yaptıklarınızın yanına gidin. Bakın acaba onların yanında bir mükafat ya da bir hayır görebilecek misiniz? Aziz kardeşlerim, öyleyse gelin canı gönülden Rabbimize iltica edelim. Rabbimizden sadece O'nu isteyelim. Yalnızca O'nun sevgisini, O'nun hoşnutluğunu talep edelim. Allah'ın sevgisini ve rızasını her şeyin üstünde tutalım. İbadet ve amellerimizi dünyevi bir çıkar beklemeksizin sırf Allah rızası için yapalım ki kalplerimiz kötü duygulardan uzaklaşsın. İbadet ve amellerimizin karşılığını yalnızca Allah'tan bekleyelim ki Allah geçmiş günahlarımızı bağışlasın. Görüldüğümüz gibi olalım, olduğumuz gibi görünelim ki doğruluk ve dürüstlüğün sırrına mazhar olalım. İyiliklerimizi iyilik yap, denize at, balık bilmezse talip bilir düsturunca yapalım ki ihlasa erelim. Riya ve göster için her türlüsünden uzak duralım ki kalplerimiz, kalplerimize hiçbir zaman gizli şirk bulaşmasın. Ve Rabbinizden daima dereceyle ölçülmeyecek bir aşk, terazide tartılmayacak bir ihlas ve vuslatına eriştirecek bir iman dileyelim. Diyelim ki Allah'ın hoşnutluğunun ışıltısı yüzümüzü kaplasın. Secdelerin nuru alnımızda parıldasın. Simalarımız Yaradanımızı hatırlasın. İçimiz dışımız, özümüz, sözümüz bir olsun. Hakkın, halkın yüzünde Hakkın tecellisini sevelim.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 Şüphesiz ki sen dualarımızı işiten ve dualarımızı kabul edersin. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Okumuş olduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz mealen şöyle buyurmaktadır. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya bakmayı emreder. Her türlü kötülükler fenalıktan, azgınlıktan, haddi aşmaktan men eder. Allah düşünüp ibret alasınız diye bu şekilde sizlere öğüt verir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah.